Fellini centiara. En la comenzo de ciu iaro, iam de naude chiaroi, la mondo turna sian attenton alla ceremonio de Oscar premioi en Usono. Gi estas unu el la plei vaste spectatai eventoi en la mondo. En pliol ducent landoi, unu miliardo da homoi gin acompanas. En citiu iaro, 2012, La championa filmo Parasito, farita en Suda Coreuio, versaine ec pli amplexigos la publicon per al logo al orientanoi. Kino arto lerte evoluas ancau kiel negozo, kiam gi eliras el la malnovae tradiziae kineioi, kai atingas la televidiloin kai computiloin en la heimo de kinamantoi per reteioi facile alireblai. Ocase de tiu brila festo, oni neeviteble rememoras pri grandai artistoi, quiui helpis en la construado de tiu cultura fenomeno. Uno el ili estas la Italo, Federico Fellini, quiu nascidis antau cent iaroi, cae firmidis quil uno el la plei talentai filmistoi en la historio dum prescau quindec iaroi li productis collecton da neforgeseblei filmoi sub influo de maestroi Echiel, Chaplin, Eisenstein, cae la fratoi Marx. Li comences ciel anno de la itala nov realismo, ciu havis fortan politican cae tragican coloron. Al tio li aldonis ion tutte personan, nome sian sen liman poesian fantasion, cion oni al nomas poesia realismo. Sian lastan filmon li faris en la jaro 1990, La vocio de la luno. Fellini diradis che li estas de nasca mensogulo. Por mi, la plei realai aferoi estas tiui quiuin mi inventas. Liai vergoi havas fortan coloron de imagemo cae sonjoi ligitai al la ciutagai aferoi. En liai filmoi, musico occupis tute specialan locon cae portio li ricevis extran helpon de la genia componisto Nino Rota. Fellini estis championo relate al Oscar premioi en la categorio frem de landa filmo. Li ricevis la statueton quar foie crom unu honora premio. Estas malfacile electi lian plei bonan filmon inter la neforgeseblei la strada felini hoc duono noctoi de cabiria satiricon amarcord cae multe aliae. Uno el la plei conatae La dolce vita in havas scenon en la roma fontano de Trevi, quio simple transformigis en simbolon de chino arto. Sed estas neeble scribi pri la genia felini sen persona sento. Lau mi, la culminon de sia arto li atingis per la exterordinara e la nave va.